Μακαριότατοι, ιερότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας. А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира. Da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima, Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavivši sve. Reč pastira. Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli, novo izdanje emisije Reč Pastira je pred vama. Sanja Radenković je za Mix Pultom, emisiju vodi Jelena Jež, a izuzetno smo radosni što imamo priliku danas da slušamo pauke Fajla Boljević Boljevića, igumana manastira Podmajne, Oče Rafajlo, pomaže Bog, dobro vi nama došli, blagoslovite. Bog pomogao, Bog i blagoslovio. Oče Rafajlo, ovih dana ste u Beogradu, e, verni narod iz arhijepiskopije u posvetnim hramovima ima priliku da sluša vaše besede, a naši slušaoci, redovni slušaoci radija Slovo Ljubve, e, svakako vas poznaju putem zvuka i e, putem našeg programa, blagodareći predavanjima koje vi redovno državate u manastiru Podmajne, a koje mogu čuti na našem programu. Naše slušalce podsjećamo da ta predavanja možete pronaći u arhivi našeg web sajta www.slovoljubve.com Samo u polje pretraga možete ukucati Ćirilicom, napomenimo Ćirilicom, otac Rafajlo Boljević i onda će eh, pretraživač sve to izbaciti. Vaša pitanja za našu današnju emisiju – pošaljite nam na broj 066 888 3141. Evo, dali smo sva uputstva za naše slušalce. a oca Rafaela, e, dogovarajući se evo za emisiju, zamoli smo da govorimo na, na temu e, e, nedeljnog evanđelja. Ljubite neprijatelje svoje. Ali prvo oče da vas zamolimo da nam pojasnite u stvari, odnosno da pokušamo pokušamo da rastumačimo pojam neprijatelj. Ko nam je neprijatelj? Pa postoji je, samo jedan neprijatelj. I samo jedan prijatelj. I mnogi drugi koje nazivamo i prihvatamo kao prijatelja, koji su njegovi prijatelji i izraz njegovog prijateljstva primiše, primajući ljubav njegovu prema čovjeku i samo njih prihvatamo kao prijatelje. Među njima treba iseći onu dvanaestoricu naših prijatelja, a i sjetiti se onog jednog jadnog i nesrećnog koji je primio neprijatelja za prijatelja i prijatelja prodao, primivši duh neprijateljstva i duha neprijatelja. Ali njegovo mjesto vrlo brzo Matija je zauzeo i onda njih storica kako današnje evanđelje napomenu i posjeti nas i na onih 70 drugih prijatelja koji krenuše u svijet šire veze prijateljske, ne one koje danas širimo ovim mrežama sumnjivim i opasnim, imajući prijatelje za koji ne znamo ko su ni odakle su lažno predstavljene, nego dolazeći riječju svjedočeći prijatelja, arhiprijatelja i arhipastire i arhijereja, i svoje prijateljstvo potvrđujući čudesima, moćnim projavama prijateljstva kroz prognanje neprijateljskog duha, smrti, grijeha i bogesti, vaskrsavajući mrtve, vraćajući vijet slijepima, sluh, gluvima, silu nemoćnima i život umrlima. I na kraju i kao krunu prijateljstva izlivajući svoju krv radi tog novog zavjeta, umirući mučenički. To su naši prijatelji, a u svima njima obraz, lik i podobije jedinog našeg prijatelja, gospoda Isuse Hrista, koji nam objavi jedinog našeg Otca koji je na nebesima, silom jedinog duha utješitelja, duha svetoga. jedini neprijatelj je ona zmija iz preispodnje koja je nekada bila na visinama duhovnim, ali koja je i svoje gordosti, svoje obmane, poželjela da odstupi i da gradi novo društvo i novu zajednicu kroz prizmu svog satanskog egoizma i tim sjemenom porodi mnoge njemu prijatelje, a nama neprijatelje, prvenstveno demone, od angele pretvorene u džavove, a onda i mnoge ljude koji to sjeme neprijatelja primiše. Kako gospodi govori u o žitu i kukolju, odgovarajući zabrinutim i na dejstvo spremnim angelima da je kukolj posjeo neprijatelj, to jest satana. Što se tiče evanđelja na koje ste se pozvali i na ljubav na koju Gospod poziva, govoreći da ljubimo neprijatelje, treba biti oprezan i u duhu otaca pristupiti riječima gospodnjim. Jer tu se misli na onu našu braću i sestre koji su obmanuti, ali koji po svojoj prirodi nisu naši neprijatelji, nego svojim nazovi neprijateljstvom e, pomažu nam da steknemo Boga za prijatelja. Kako sveti vladika Nikolaj u jednoj njegovoj mističnoj molitvi u onom čudesnom zborniku molitava na jezeru koji evo koristimo priliku preporučujemo svim utopljenicima iz našeg roda, mada se i mnogi drugi iz drugih naroda i jezika opasuju tim pojasom za spasavanje, a riječi svetog vladike Nikolaja su zaista spasonosni pojasevi. I kaže u toj molitvi da neprijatelji nisu neprijatelji, nego surovi prijatelji, koji na svojom surovošću odvajaju od surove obmane, surovih laži, obmana, lažnih ideja, ostvarenja lažnih, pogrešnih i opasnih želja i namjera, odvajajući nas od obmane i gurajući nas praktično tjerajući nas da se vratimo jedinom, suštom našem prijatelju ili ako hoćete spasitelju, bratu i ocu. I duhu koji nas vezuje i sa jednim i sa drugim i to vezama koje su njemu svojstvene, a duh nema drugih veza, kako kaže isti svetitelj Nikolaj, do vječnih jer on djeluje kao jedan od trojice, iste prirode, jedne suštine s Otcem i Duhom Svetim. I mi nemamo prijatelja izvan Svete Trojice. Arhangela Mihaila i Gavrijela i Rafaela primit ćemo samo u jedinstvu sa njima. Svetog apostola Petra i Pavla, Filipa Đakona, koga danas slavimo, Svetoga Savu, Nikolaja i Justina, Lazara ga priznajemo i primamo samo ako ih je on poslao i ako nam njegov glas prenose i u jedinstvu sa njim prizivaju, njim trojičnim, jedinim istinitim Bogom. To su naši prijatelji, to je to sveto, netrugažno, vječno prijateljstvo. A oni koji nas odvajaju, udarajući nas, oduzimajući, izbijajući iz naših ruku, iz naših umova, iz naših srdaca, iz naših volja, sve one pogrešne želje, osjećanje i misli, to su naši surovi prijatelji, jer nas guraju naruči jedinog, istinitog i vječnog i besmrtnog prijatelja, jedinog čovjekoljubca. I zato E, mnoga stanja i mnoge situacije koja evo snalazi naš narod uopšte i sve nas pojedinačno jesu zapravo projave surovog prijateljstva. Evo, srpski narod danas ima mnoge surove prijatelje koji nam pomažu i koji su Božim blagoslovom poslati da nas podsjete i vrate u naručju Otca, krstom i vaskrsenjem Sina, a moćnim djelovanjem i disanjem Duha Svetoga. Vrativši se u očev dom, sveštenu otečbinu, u carstvo nebesko, mi smo pobjedili sve naše neprijatelje. Tačnije one najveće, od kojih se svi drugi javljaju, a to su đavo, grijeh i smrt. Vi ste uz emisiju Reč Pastira, poštovani slušalci, idemo na malo muzike. Arkangele Mihaile, nastav miše višnje sti. Boży sami, czuwaj nas. večnoj slavi i slobodi. Ansambl Stupovi, pesma Arhangelu Mihajlu, poštovani slušalci, a mi nastavljamo našu emisiju Reč pastira, jer monah rafajlu Boljević iguman manastira Podmajne sa nama. Oče Rafael, slušajući ove vaše reči o, o našim surovim prijateljima, ne mogu da ne primetim da je, eto, sveti vladika Nikola upotrebio baš taj izraz, ne neprijatelj, nego surovi prijatelj. A mi svakoga dana u našem ovom običnom ljudskom životu, svako iz neke svoje perspektive, pa vidimo nekog brata ili sestru slobodno možemo tako da kažemo i mislimo da nam je on neprijatelj upravo zanemarujući e, tu činjenicu a sa druge strane kao ljudi ipak kao obi, mali ljudi a i o tome ćemo nešto malo kasnije e, ne može da nas ne zaboli ono zlo koje nam neko učini kako mi sa tim da se izborimo i kako da posmatramo pod navodnicima neprijatelja kao surog prijatelja. Kako prići Za nas hrišćane postoji zakon, a taj zakon je evanđelje. Naravno, dato je mogućnost da mu budemo neposlušni i na taj način postanemo bezakonici i da se vladamo po zakonima ne carstva Božijeg, to jest crkve pravoslavne, nego carstva ovoga svijeta, uključujući tu i onu religioznu mogućnost da upadneš u mrežu nekakvih tuđih vjera, tuđih bogova ili mnogobrojnih izopačenja riječi gospodnjih. A za crkvu svetu, crkvu živu, crkvu apostolsku, crkvu Božiju, uvijek će i danas i sutra važiti isti zakon, jer zakonodavac je isti i juče, i danas, i sutra, i u vjekove vjekova. I on je mjera. A mi smo dužni da je, ako hoćemo, prihvatimo, uzevši krst od njega, svoj, ali njime predan, krst koji nas sa njegovim povezuje, njegovim stradanjem, koje je primio radi nas kao čovjek, nudeći nam ne uspješno vođen parnični postupak i pozitivnu odluku zemaljskih sudova, nego nudeći nam konačno rješenje u svetom vaskrsenju i u vječnom blaženstvu vječnog i pravednog carstva. Zato smo svi dužni koji smo primili sveto krštenje i miropomazanje i koji se imenujemo njegovim imenom, da izučimo, usvojimo i poštujemo njegov zakon, Česaru Česarevo dajući sve dok ne traži carevo, a Česar koji traži i carevo gubi blagoslov da Česar bude i vrlo brzo neće ga biti svi česari ovoga svijeta, česaruju i caruju dok se ne počnu miješati u zakon nebeskog cara. A onda uz tu oholost kao nekakav prokimen slijedi i strašan pad i tog cara i njegovog carstva i svih njegovih podanika makar to bio čitav jedan narod, kao što su mnoga carstva propala, mnoge ličnosti, mnoge porodice, mnoge države, a i danas mnoge propadaju. Bilo kako bilo, mi djece crkve dužni smo da poštujemo volju carevu, i kroz prizmu svetog evanđelja mijenja se pogled na svijet, mijenja se pogled na život, na vrijeme, na vječnost, na prijatelje i neprijatelje. evanđelskom dioptrijom neprijatelj postaje surovi prijatelj. Zlo do tada smatrano zlim postaje dobro, a dobro do tad poštovano i željeno otkriva se kao zlo. Angeo, gledan dioptrijom ovoga svijeta, dioptrijom crkve i evanđelja otkriva se kao satana. Hristos, koji se nameće kao spasitelj i iscijelitelj za kim hrve milioni i milijarde ljudi, pogledan kroz evanđelsku dioptriju pravoslavne crkve otkriva se kao antihrist. I kroz tu dioptriju, kako reko smo, neprijatelji postaju prijatelji, a prijatelji neprijatelji. Sveti i prepodobni bogonosni otac Zosima, predivni monah pravoslavne crkve, onaj koji je kao krunu svog podviga i kao nebeski blagoslov dobio tu mogućnost i to poslušanje da pričesti prepodobnu mater našu Mariju, Egipćanku. U svojim spisima, nažalost malo poznatim, čitaocima dnevne štampe i kladioničarima, a vrlo cijenjen među onima koji su neprijatelje smatrali surovim prijateljima, a te spise možete pronaći u trećem i sveštenom tomu dobrotoljublja, koji su nam naši vrijedni hilandarski svetogorski oci davno preveli, otštampali i matici poslali, međutim mi nismo odreagovali, valja nemogući da isplivamo iz poplave jeftinih i svakodnevnih i brzo truležnih i proleznih informacija nismo prepoznali taj blagoslov a on se u duhu crkve ne nameće, nego nudi i daruje, ostavljajući nam slobodu da ipak izaberemo jelo od otpadaka, a ne dar sa neba, u tim spisima koji se nalaze u trećem tomu Dobrotoljublja, edicija Hilandarski putokazi, nalazi se jedna dragocjena knjiga Svetog oca Zosime Palestinskog gdje on razvija to učenje o blagoslovenom prijateljstvu sa surovim neprijateljima, gdje ih naziva baš one koje mi smatramo zločincima i neprijateljima, naziva ih Hristovim spaljivačima, onima koje Hristos svojim promislom šalje na nas, da nam očiste rane i da ubiju starog čovjeka u nama, onog čovjeka, onog davitelja koji nas davi gordošću, slavoljubljem, slastoljubljem i srebroljubljem, da nam oduzimaju imovinu, da nam oduzimaju slavu, i mogućnost da se raspadamo u slastima, u grijesima, u razvratu, ne oduzimajući samo jedno, a i kako bi oduzeli kad su i poslani, ne da oduzmu, nego da oslobode. I slava Bogu što je srpski narod izložen mnogim spaljevačima Hristovim, koje, nažalost, većina prepoznaje kao neprijatelje, a samo malo Hristovo stado kao surove prijatelje, ih blagosiljaju, a ne kunu, koji oslobađuju naše svete autare, koji spaljuju sve oko naših svetih zadužbina, rušeći našu pogrešno usmjerenu i industriju, i ekonomiju i razne druge planove, ne dajući da se to sjeme razvija, odnosno korov, da ne bi ugušio ono evanđelsko sjeme. I evo vidimo danas, i slava Bogu da je tako, kako naši hramovi svijetle, slobodno. Sve nam je oduzeto, braće i sestre. Ništa više nije naš, Ni futbalski timovi. Naši sportisti više ne igraju u našim klubovima, oni su negdje daleko. Tuđim bogovima služe. I mnogi drugi odlaze. Mnogo toga je prodano, mnogo toga je oteto, mnogo toga će tek biti prodato i rasprodato a svetinje ostaju vjerne narodu i vjerne izvoru svetinje. Hilandar je i dalje naš, slobodan. Studenica je i dalje naša ljepotica, usamljena. Svi hramovi u našem gradu su i dalje naši i očekuju te raširenih ruku, namučenog, prevarenog ne jednom, nego bezbroj puta, spaljenog spaljivačima Hristovim, sve one lažne želje, nade i sitne i pogrešne i opasne utjehe oduzete od tebe, ogoljen, pokraden, prodan, dolaziš u hram sa srcem ništim, siromašnim, sa umom smiranim, sa voljom slobodnom, jer utjehe više nigdje nemaš, niti zakona gdje da se skloniš, niti ruke koja tvoju praznu ispuženu može da prihvati stegne i u pristanište uvede do u crkvi, Boga tvoga, oca Tvoga, brata Tvoga, a njegovog sina jedinorodnog. Duha svetog, gospode životvorno, koji na zemlji živi radi Tebe, a sa nebesa ishodi od vječnosti i kroz vrijeme djelujući, a pečat vječnog ostavljajući na srcima svih onih koji mu se otvore, prizivajući ga kao nebeskog cara utješitelja carski oltari zastrti i bogato postavljena trpeze koja te zove i mjesto koje te čeka na tvoje ime. Rezervacija u tajni krštenja uručena i sve na dar i sve besplatno jer takav je nebeski zakon i takvi su zakoni carstva nebeskog otac svojoj djeci daje hranu na vrijeme, u vremenu vječni zalogaj. I iz tog ugla posmatrani neprijatelji zapravo su surovi prijatelji. I zato gospod iz one, kako se to kaže, eshatološke perspektive govori nam, blagosiljaj ga, ne kuni. Nije on tvoj neprijatelj, on je tvoj prijatelj. Moli se za njega i blagodari mu, jer možda ti je baš on pomogao više nego majka koja te pogrešno vaspitavala i od crkve odvajala. Mnogo više od oca, koji ti nije govorio o nebeskom ocu i nebeskom porijeku i o Carstvu nebeskom, od učitelja koji su te sve mučili, samo ne onom jedinom potrebnom. Od prijatelja koji ti zapravo nisu bili prijatelji, nego svo vrijeme surovi neprijatelji. Zato je važno poznati se sa duhom evanđelja i promijeniti dioptriju, primiti onu blagodatnu i onda, gle, sve novo biva, nova zemlja, nova tvar, beskrajne i nove mogućnosti. right da od na da ne sazna. je bio, lepe crne gore, crkve posjetio i Jadransko more. blaženom starcu Tadeju je bila e, malo prečuli ste u izvođenju Jeromonaha Serafima Petkovića i Nele Knežević Popović, a e, to je sa albuma Srpče peva Boku. Mi nastavljamo našu emisiju Reč pastira, jer Monah Rafajlo Boljević je sa nama. Vrlo interesantna pitanja i razmišljanja e, stižu od vas, dragi naši slušaoci. Evo, očeve Fajlo kaže, naš redovni slušalac jedan, da e, u knjizi Starac Luan piše drži um svoj u adu i ne očajavaj, pa zamolili bismo da to malo e, pojasnite. U knjizi Starca Siluana zaista piše drži um svoju adu i ne očajavaj. Ali onaj ko čita sa pažnjom uvidjet će da ono što je napisano u toj knjizi Gospod je izgovorio riječ očeva jednom svetogorskom monahu koji će postati veliki shimnik svetog pravoslavnog monaštva po otkrivenju presvete bogorodice, a na pitanje jednog od shimonaha šta je to i ko su to shimnici, presveta vladičica odgovorila je da su to oni koji se mole za sav svijet. Te riječi gospod je otkrio budućem, a danas na nebesima velikom molitveniku, čijim molitvama mnogi su prišli pravoslavnoj crkvi na pravi način, duhom svetim vođenim, jer njegova molitva ili srž svih njegovih molitava bilo je da svi narodi zavole gospoda duhom svetim. To je najdublja, to je suština svih molitava naše crkve. Njegovo srce bilo ispunjeno upravo tom molitvom, tim molitvenim nastrojenjem. Ali u razvojnim fazama, a duhovni život ima svoje razvojne faze, ocu Silovanu, monahu Svetogorcu, u jednom, možemo slobodno reći, odlučujućem trenutku u njegovom duhovnom životu, a na putu njegovog spasenja i svetosti, e, sami Gospod Isus Hristos, jer to su gospodnje riječi, braći i sestre, e, rekao mu je, a to je, ili tome je prethodila velika duhovna borba i jedna situacija koja se odira u njegovoj keliji, koja je bila preispunjena demonima. I on, vršeći svoje molitveno pravilo, na još nedobro postavljenim duhovnim temeljima, gledajući demone oko sebe, a ne želeći ni jednog od njih, a oni svi tu oko njega, ne dozvoljavajući mu čak ni jedan poklon, ni pojas, ni, ni da napravi, a on u tom demonskom vihoru uzviknu srcem, gospode, šta je ovo? A on srce on spasitelj naš, koji je radi nas, gordih, postao smireni čovjek. Bog u tijelu, da bi nas kao smirenje evakuisao iz pakla gordosti, iz carstva sataninog, reče u srcu. Gordi uvijek tako stradaju. Silvan videći kogo demonsko oko sebe, a umom ponirući u srce. Upita ga. Šta da činim, spasitelju? I okružen surovim neprijateljima, to je s demonima, koji su mu pažnju ugurali duboko u srce. Sa velikom pažnjom čuo spasiteljeve riječi, spasiteljevu pouku koja je snažno odjeknula širom pravoslavne vaseljene, koja upravo tako i glase, drži um svoj u adu i ne očajavaj. I u tom trenutku demoni nestadoš. a Silvan, a kroz svo pravoslavno monaštvo, a kroz pravoslavno monaštvo koje svijetli svijetu i sav narod monahu ljubivi, jer monaštvo je čuvar asketskog predanja, apostolskog predanja, dobilo je utjehu i duhovni vektor. Drži um svoju vladu i ne očajavaj, znači smiravaj sebe i sebe ukoravaj i ne očajavaj, jer nisi ti spasitelj i ne spasavaš ti sebe ni svojim postom, ni svojim molitvama, ni svojim dijelima umišljenim. Spasava te potreba za spasiteljem. A ta potreba, braćo i sestre, živi u onima koji su svjesni svojega grijeha, svoje pagosti, svoje bogosti svoje ništavnosti, svjesni svojega pakla, svojega ada u kome žive, ali svjesni i željni carstva nebeskog, svjesni da ono nije u njima, da je ono u njemu, spasitelju našem, gospodu našem Isusu Hristu, koji nam ga donio i kroz ljudsku prirodu nam ga otkriva, jer je on primio sav naš sastav, svu našu prirodu, ali samo on, niko drugi, nisam ja spasitelj samoga sebe i nije ni jedan čovjek, ni oni koji danas žive, ni koji su živjeli, ni koji će živjeti. Samo je on spasitelj. I samo on može nadu da da i od očajanja da izbavi. I zato svi pravoslavni podvižnici, pritom treba naglasiti da je ta pouka startu Silvanu došla u jednom periodu e, njegovog duhovnog života, u jednoj njegovoj duhovnoj etapi. Ona se ne daje i početnicima je sasvim nerazumljiva, a da ne kažem onima koji ni počeli nisu. Ona dolazi u svoje vrijeme. Isti duh te pouke možete naći i kod drevnih otaca. Veliki Java Pimen govorio je, a istim spasiteljem naučan, govorio svojim učenicima da tamo gdje bude satana bačan, tamo će i on biti ali nije očajavao. To je blagodatni trik, blagodatni metod za borbu protiv umišljenosti i suptilne, prefinjene, tajne, gordosti. Ali tako oružje, braće i sestre, ne potrebuju svi. Ono je potrebno onima koji su željni spasenja, željni istine. I da im se u svoje vrijeme ono što bismo mogli da izvučemo i da primijenimo u ovim našim, da kažem, početnim koracima, jeste taj duh samoukoravanja i da situaciju u kojoj se nalazimo, koliko god ona izgledala beznadežna, ne smatramo takvom, iako nosi u sebi miris, to je smrad ada, ali nikako ne očajavati, jer gospod je u našim kelijama, koje su preispunjene demonima, u našim dušama koje su preispunjene strastima, Gospodju u našim porodicama koje su prepune nemira, u našim gradovima koji su prepuni ugudila, u našem narodu koji je teško obolio i stremi adu. Gospod je sa nama i očekuje od nas samo to da ne osuđujemo, da prepoznamo ad u sebi, ali da ga ne želimo, da sebe držimo u njemu, u duhu pokajanja, sluteći i u dubinama srca tajno nadajući se, dakle ne očajavajući, jer Spasitelj naš je sa nama a mi to znamo jer je crkva sa nama. Mi to znamo jer zvona čujemo. Mi to znamo jer na praznike smo pozvani, mi to znamo jer je carstvo objavljeno i blagosloveno u svetim liturgijama, carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. I kad uđeš samo onako u nevoljama, u strastima, u bolestima, u tugama uđeš u hram, noseći u sebi ad, držeći um u njemu, ne osuđujući nikoga, ne optužujući drugoga da je kriv, nego si sam sebe svojom gordošću, svojom neposlušnošću uveo u njega. Ipak, gledajući u pravcu istoka, vidiš onoga koji dolazi iz carstva, pružajući ruku i tebi, a prije tebe i mnogim drugima, sve do onog prvog koji se okliznu u ličnosti našeg praroditelja Adama, pa posle njega, kroz svo vrijeme sveštene istorije do Jovana Krstitelja i svih onih koje je svojom rukom izvuko iz adskih dubina i posadio na svojem mjestu u crkvi, da se radujemo i igramo i veselimo za trpezom Oca našeg. ta trpeza je postavljena na zemlji u svetim pravoslavnim hramovima, u sveštenim svetinjama svetih oltara, ovdje na zemlji u crkvi pravoslavnoj kroz koju ulazimo i u onaj nezalazni nevečernji dan u one dvore nebeskog Jerusalima, koga se vrati i kapije nalaze širom naših gradova i zemalja, gdje god su dveri otvorene i gdje god smo očevim glasom, krvlju i tijelom sina i svešteno dejstovanjem duha svetog pozvani i prizvani iz ada u Carstvo nebesko i smrti u život. Nastavljamo našu emisiju Reč pastira. Evo, ulazimo polako u samu završnicu naše današnje emisije. Otac Rafailo Boljević je mm, ovdje sa nama, monah Rafailo Boljević je manastira Podmajne i evo imamo još samo nekih 5-6 minuta do kraja današnje emisije. Oče Rafailo, slušalci su vredni, brižno prate ono što vi besedite, učestvuju u našoj emisiji na pravi način. Ehm, I evo, imamo i pitanje koje u stvari može da, da ovako da, da, vam, da vas uputi, da nam date jedan lep zaključak celove današnje besede. Da li je tačno da će glavni neprijatelji postati bližnji naši? Nije rečeno da će glavni neprijatelji mhm. jedini. Rečeno je da će biti. Će bližnji postati neprijatelji. Ali ne po pravilu, nego da će toga biti. mnogi divni roditelji, sveti roditelji potvrđuju i tu drugu blagoslovenu mogućnost da otac bude sveti otac i da majka bude sveta majka. Naravno i nažalost to su više izuzeci, pogotovo u naše vrijeme. Ali tačno je da će bližnji biti, da su bivali i da jesu mnogima neprijatelji a uvijek su bili, bit će i jesu, ako sebe budu smatrali e, bližima od onog jedinog oca našeg. Ako otac sebe smatra boljim ocem od onoga koji je na nebesima, onda on postaje neprijatelj svom sinu. Ako majka sebe smatra boljom majkom od crkve i svoje dojke i svoje mlijeko boljim od onog kojim crkva hrani, ako sebe smatra boljom vaspitačicom i pokroviteljkom od one čim se pokrovom sav rod hrišćanski i pokriva i od neprijatelja, pa makar to bili bližnji štiti, mislimo na presvetu Bogorodicu, onda su oni neminovno naši neprijatelji. Taj pogrešan odnos, pogrešan i sebe i Boga, neminovno rezultira i pogrešnim odnosom prema bližnjima. I onda oni postaju prepreke i neprijatelji. Danas imate i sami smo svjedoci da, nažalost, mnogi roditelji, a to je bruka i jad i sramota i bijeda i uzrok mnogih nevolja, e, jesu prepreka na putu spasenja njihovoj djeci. I sam znam mnoge kojima roditelji smetaju na putu spasenju, dvaju ih od crkve, nude im sve, samo ne da budu u oltaru, da budu u hramu. Nude im sve samo da se ne pokriju monaškim paramanima i panama, nude im sve samo da ne budu sveštenici, nude im sve samo da ne budu blagočastivi hrišćani. Oni su u suštini najveći neprijatelji svoje djece. I mnoga djeca su ubijena i udavljena rukama svojih bližnjih zato što su bližnji smatrali da su im bliži od onoga koji im je po prirodi najbliži. Bliži od njihovih misli, koji nam je bliži nego od daha kojim dišemo. Bliži i dublji od najdubljih misli, najdubljih želja. I zato je sa pravom jedan sveti monah odgovorio onome koji je došao u pustinju da mu prenese vijest da mu se otac upokojio. A on je odmah odgovorio, nemoj da huliš, moj otac je besmrtan. Tako i mi, braći i sestre, da znamo da smo staratelji, roditelji, staratelji svojoj djeci da je njihova glavna dužnost da im otkriju nebesku otežbinu i oce koji je na nebesima i tako će im biti i dobri roditelji i dobre majke i onda ćemo imati i nove svetitelje od kojih posle generacije mogu da žive kao što je divan primjer majka Ana koja nam je svetoga Vasilija u crku dovele i Otcu Nebeskom predao, i mater Anastasija i praotac Simeon koji su nam svetoga Savu dali da zajedno sa njim proslavljamo njega, ali prvenstveno Otca našega koji na nebesima zajedno sa Sinom njegovim i Duhom Svetim Gospodom životom. Oče Rafaelo, od srca hvala evo reč po reči, nekako prebrzo prođe ova emisija reč pastira, ali nadamo se uz Božju pomoć da ćemo imati prilike uskoro ponovo da, da vas čujemo u, ovde u našem studiju. Hvala na pažnji i povjerenju. Bila je ovo emisija Reč pastira, Romona Hrafajlo Boljević, Sanja Radenković i Jelena Jež bili su sa vama Ostati na zbog. A ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας. А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира. Da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima, da na jednu reč Hristovu odmah poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavljivši sve. Reč pastira